Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. February 24, 1208 Muling nakatanggap ng isang bisyon si St. Francis Assisi sa simbahan ng Portioncola. Ito ang naging daan para simulan ni St. Francis ang kanyang misyon na mangaral para sa pagsisi, pag-awit, pagkalinga sa mga ketongen at mahihirap Kasama ang kanyang mga tagasunod, kanilang tinalikuran ang karangyaan at piling mamuhay sa karukhaan. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.